بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الأول فصل أول الحكم وأقسامه ها بالي أيها الفصل الأول الحكم وأقسامه حكم وأقسام آن حكم المبحث الأول تعريف التعريف بالحكم وأقسامه الأصلية در این فصل ابتدا میاد بحث اولش رو مطرح میکنه تعریف به حکم و اقسام اصلی آن تعریف حکم و اقسام اصلی آن نه ادامه همون بحثه ادامه همون چیه؟ مقدمه اجازه هست والحكم عند الأصوليين هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتزاء أو التخيير أو الوضع وحكم در نزد أصوليها ها ببینید تعریف حکم در نزد کی اصولی هو عبارت است از خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين بالاقتزاء او التخير او الوضع حکم در نزد اصولی ها یعنی خطاب الله متعال که تعلق دارد به افعال مکلفین به افعال ما به افعال کی؟ مکلف ها پس حکم در نزد اصولی ها عبارت از است خطاب الله متعال که تعلق دارد به افعال مکلفین بالاقتضائی اینجا اشتباه چاپی داره نوشته اقتصاء این بالاقتضائی او التخیر او الوضعی این خطاب که تعلق به افعال مکلفین داره یا به اقتضا هست ها آقا این چیزو انجام بده این چیزو انجام نده او تأخیر یا با اختیار هست که مکلف اختیار داره این کار انجام بده یا انجام ندهد او الوضع یا وضعی یا چی هست؟ وضعی خطاب الله تعالی که تعلق به افعال مکلفین دارد این خطاب یا اقتضا به شکل اقتضاست یه چیزی رو اقتضا میکنه از بند مکلف او تأخیر یا اختیارش میده او الوضع یا وضعی تمام اینا رو خودش جلوتر چکار میکنه مطرح میکنه والمقصود به خطاب الله حالا داره شرحش میده قیدهایی رو که در تعریف اومدن کلماتی رو که در تعریف اومدن میخواد چکارشون کنه توضیحشون میده میفرماید منظور از خطاب الله که در تعریف اومده بود چه هست گفته بود که حکم در نزد اصولی ها همون خطاب الله متعاله همون چیه؟ و ادامه بحث حالا میگه که خط منظور از خطاب الله چیه والمقصود بخطاب الله كلامه مباشرة وهو القرآن او بالواسطة وهو ما يرجع الى كلامه من سنة او اجماع وصائر الأدلة الشرعية التي نصبها الشارع لمعرفة حكمه لقد داشته باشید و مقصود الله متعال همان كلام الله هست همان چه هست چه مباشرتن باشه این کلامش مانند قرآن مباشرتن مستقیما قرآن کلام کیه یا اینکه با واسطه باشه این کلام یا اینکه این کلام چه باشه بله و هو ما یرجع الى کلامه و اون هم با واسطش اونی هست که به کلام الله متعال برمیگردد از جمله سنت پیامبر یا اجماع یا سایر ادله دیگه که شارع آنها رو قرار داده است نصب کرده است برای شناخت حکمش پس در تعریف حکم آمده بود که حکم خطاب الله متعال است تعلق دارد به افعال مکلفین حالا گفت منظور از خطاب الله چه هست کلامش هست چه این کلام مباشرتن باشه چه با واسطه باشه چه مباشرتن باشه مثل قرآن چه با واسطه باشه مثل سنت منظور از اقتضا چی بود که در تعریف حکم آمده بود اومد حکم تعریف کرده آقا حکم گفت خطاب الله متعال است که متعلق هست به افعال مکلفین این خطاب یا به شکل اقتضا هست یا تخییر هست یا وضع حالا میگه که منظور از اقتضا چی هست منظور از اقتضا والمقصود بالاقتضاء والمقصود بالاقتضاء الطلب سواء كان أكان, أكان طلب فعل أم تركه وسواء أكان هذا الطلب بنوعه على سبيل الإلزام أم كان على سبيل الترجيح دقت داشته باشید میفرماید منظور از اقتضا طلب است چی؟ طلب حالا فرقی نمی کند این طلب چه طلب انجام کاری باشد چه طلب ترک از کاری باشد چه طلب از چی باشد آقا اگر گفت اقیم و صلات این اقتضا هست طلب انجام کاری هست اگر گفت لا تقرب زنا نزدیک زنا نشوید این هم اقتضا هست اینجا طلب چی کرده طلب ترک طلب ترک پس مقصود از اقتضا طلب است برابر است که این طلب طلب فعل باشد یا طلب ترک باشد و برابر است که این طلب کردن با هر دو نوعش حالا چه انجام چه ترک ها هر دو و برابر است که این طلب با هر دو نوعش چه انجام و چه ترک به شکل الزامی باشد خب آقا این کارو انجام بده مثل نماز که فرض است به شکل الزامی طلبش کرده است یا بر سبیل ترجیح باشد یا به شکل مستحب باشه شریعت گاهی موقع میاد از ما اقتضای یک کاری رو میکنه طلب یک کاری رو میکنه اما به شکل الزامی نه ها به شکل ترجیح یعنی اون کار مستحبه اون کار بهتر است انجام بگیره اما به شکل الزامی نیست به شکل اجباری پس الان دقت داشته باشید گفت حکم در نزد اصولیون همون خطاب الله متعال است که تعلق به افعال مکلفین داره و این خطاب الله متعال چه به شکل اقتضا باشه یعنی به شکل طلب باشه ها؟ خطاب الله متعال به شکل چه باشه اقتضا و این اقتضا چه طلب کاری باشد و چه این طلب طلبه ترک کاری باشه چه این طلب طلب انجامی فعلی باشه و چه این طلب طلب ترک کاری باشه اینو میگن اقتضا چه به شکل الزامی باشه چه به شکل ترجیحی باشه در هر دو صورت اینو میگن چی؟ اقتضا طلب کردن خب حالا در تعریف شماره نهم آورده بود حکم در نزد اصولی ها چه هست؟ خطاب الله متعال که تعلق به چه داره؟ به افعال مکلفین و این خطاب چه به شکل اقتضا باشه؟ چه تخییر؟ چه حالا اقتضا رو توضیح داد خداوند سبحان خطابش یا به شکل اقتضای مانند اقیم و صلات مانند لا تقرب و زنا آت و بله و میتونه این اقتضا به شکل چی باشه؟ او تخییر اختیار دادن حالا دقت کنید والمراد بالتخییر التسویه بین فعل شیء و ترکه منظور از تخییر یعنی برابر بودن بین انجام یک چیزی و بین ترکش خداوند سبحان شما رو اختیار میدهد که این کار رو انجام بدید یا کارش کنید ترکش کنید بدون ترجیح احدهما علی الاخر بدون اینکه یکی بر دیگری چه داشته باشه ترجیح داشته باشه بدون این که آقا انجامش بر عدمش ترجیحی داشته باشه یا عدمش بر انجامش چی داشته باشه به اختیار داده به چکار کرده مثل آقا خوردن مثلا سیب درختی آقا میگه این یک اختیاره این یک تخیره این چه هست پس و منظور از تخییر همان مساوی کردن و مساوات کردن بین انجام چیزی و بین چیش ترک آن بدون ترجیح دادن یکی بر دیگری او و اباحت کل منهما للمکلف و مباح بودن هر یکی از آن دو بر کی بر مکلف آقا خوردنت هم خوردنش هم بر مکلف مباحه و چیش نخوردنش هم خوردنش و نخوردنش والمراد بالوضع منظور از وضع چی بود که در تعریف حکم آمده بود منظور از وضع چه هست جعلو شیء سببا للآخری او شرطا له او مانعا منه منظور از وضع چی هست میگه گاهی موقع این خطاب الله متعال چه هست وضعیه به چه شکل به این شکل که الله متعال اومده است یه چیزی رو سبب چیز دیگر قرار داده است مانند زوال خورشید خورشید که زوال بدهد سبب میشه که نماز ظهر چه بشه فرض بشه او شرط الله یا یک چیزی رو بده برای چیزی دیگر شرط قرار داده است یا یک چیزی رو اومده است برای چیز دیگر چکار کرده است بله مانند وضو که شرط است برای چی؟ برای نماز او مانع من یا مانعش قرار داده است آقا اصل بر این است که پسر از پدر و پدر از پسر چی میبرند؟ ارث میبرند ولی اگر یکی از این دوتا دیگری را کشت همین کشتن مانع از چی میشه؟ مانع از ارث بردن میشه از همدیگر دیگه ارث پس این خطاب شماره نه که میگه الحکم اندل الاصولیین حکم در نزد اصولی ها میفرماید که همون حکم اون خطاب الله متعال است تعلق به چه دارد به افعال مکلفین دارد یا این خطاب بالاقتضا هست اقتضا میکنه یا او تأخیر یا این خطاب مکلف و تأخیر میده او الوضع یا این خطاب خطاب چه هست وضعی هست آه شریعت اومده چیزی رو سبب یا شرط یا مانع چیز دیگر قرار داده است قوله تعالی پس اینجا دقت کنید که توضیحش میده پس در نتیجه میگیم قول الله متعال که میفرماید یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود ای کسانی که ایمان آورده اید وفای به عقدها بکنید وفای به عهدها بکنید خب میگه حکم شرعی میگه این یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود انتهى حكم شرعيه طبق تعريف اصولها طبق تعريف كي اصولها خب ترى این حكم شرعي هست لانه خطاب من الله تعالى تعلق بفعل من افعال المكلفين بجزيرة ان ايه يا ايها الذين آمنوا بال يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود میگه زیرا این خطابی است از جانب الله متعال و تعلق به فعلی از افعال مکلفین داره تعلق به کاری از کارهایی که داره مکلفین داره اون کار چه هست و هو الایفاء بالعقود على جهت الطلب له و اون کار این است که آقا به عقدها چکار بکنید وفا بکنید على جهت الطلب له ازش این کار چکار کرده طلب کردیم حالا این مثال بود برای حکم تکلیفی حکم چی؟ <coughs> یعنی این اینجا اقتضا کرده بود اینجا چیکار کرده بود؟ حالا یه مثال دیگه آورده است برای وضع و قوله تعالی اقم الصلاة لدلوک الشمس دار نماز را موقعی که خورشید چکار میکنه زوال میده از نصف النهار مایل میشه به سمت غرب زوال خورشید ظهر خب میگه حکم شرعی میگه این قول الله متعال یک حکم چه هست چرا لانه خطاب من الشارع چون خطابی است از جانب کی شارع الله متعال بجعل دلوک شمس سببا لوجوبه چون قرار داده است دلوک خورشید را زوال خورشید را سبب برای چی؟ برای وجوب نماز پس این عقیم صلات لدلوک شمس چیه؟ حکمه چرا حکمه؟ بگیم زیرا خطابی است از جانب الله متعال از جانب شارع و تعلق به چه داره و در این خطابش قرار داده است دلوک خورشید رو زوال خورشید رو سببی برای چه؟ واجب بوده نماز ظهر همانطور که قرار میده غروب خورشید رو سببی برای نماز مغرب پس پس دقت داشته باشید لوجوب صلات این صلات و زیر نوشته بود خب جعل دلوک شمسی سببا لوجوب الصلاه حالا دقت داشته باشید او بعد حکم و تعریف کرد و گفت که حکم در نزد اصولی ها خطاب الله متعال است که تعلق به افعال کی داره مکلفی داره یا به شکل اقتضا یا تاخیر یا وضع اقتضاء یا ايها الذین آمنوا بالاقود بالعقود یا ایها الذین کتب علیکم الصیام این یک حکمه چرا آقا چون خطابی است از جانب شارع و تعلق به چه داره به شکل طلب به شکل چی به شکل طلب آقا فرض شده بر شما روزه انجامش بدید خب و میتونه این حکم شرعی این خطاب شارع بیاد یه چیزی رو برای چیزی دیگر چی قرار داده باشه یا سبب یا شرط یا مانع هر یک از این تا قرار داده بود اون موقع میگیم که این یک حکمه از کدوم نوعش وضعیش از کدوم نوعش وضعیش خب اون نوع اول رو میگفتن تکلیفی که خودش جلوتر بحثش میکنه دیگه نیازی نیست که اینجا ما دسته بندی کنیم حالا که آمد و حکم در نزد اصولی ها تعریف کرد در شماره دهم کتاب میاد اقسام حکم بیان میکنه دقت داشته باشید حکم رو تعریف کرد حکم رو چکار کرد تعریفش کرد حالا اقسام حکم چکار میکند بیان میکند اقسام الحکم شرعی اقسام حکم شرعی یعنی قسم الحکم عند الاصولیین الى قسمت میفرماید که حکم در نزد اصولی ها بر چند نوع هست بر دو قسمه الاول الحکم تکلیفی یک حکم تکلیفی دو حکم وضعی آقا اگر شریعت شما رو گفت دروغ نگو این یک حکم چیه تکلیفیه اما اگر اومد یک چیزی رو سببی برای چیز دیگر قرار داد قرار داد اون چی هست وضعیه حالا خودش تعریف میکنه الاول الحکم التکلیفی حكم و وهو ما يقتضي طلب الفعل أو الكف عنه أو التأخير بین الفعل والترك میفرماید حکم تکلیفی دقت داشته باشید حکم تکلیفی آن است که اقتضا میکند طلب فعل را حکم تکلیفی آن است که از شما میخواهد یک کاری رو انجام دهی او الکف عنه یا اقتضا میکند دست داشتن از اون کار رو ترک اون کار رو ترک چه؟ آقا دروغ نگو زنا نکن دزدی نکن پس حکم تکلیفی آن است که اقتضا کند یا طلب فعل را اول کف عنه یا دست نگه داشتن از اون کار رو آه؟ او تخییر بین الفعل و ترک یا حکم تکلیفی اون است که به شما اختیار میده که آقا اختیار داری این کار رو انجام بدی یا این کار رو انجام ندهی که همون مباهه که همون چیه حالا دقت کنید وإنما سمى هذا النوع بالحكم التكليفي لأن فيه كلفة على الإنسان ويا بعبارة ديگر وإنما سمي هذا النوع بالحكم التكليفي لأن فيه كلفه علي الانسان ويا بعباره نيجر على الإنسان نعم شده است این نوع به حکم تکلیفی چرا بهش میگن تکلیفی میگه زیرا یک کلفتی بر انسان هست آه یک تکلیفی بر چه هست انسان هست آقا این کار رو بکن این کار رو انجام نده اما الثانی نوع دوم حکم شرعی چه هست الوضعی پس الاول الحکم الحكم التكليفي الثاني الحكم و وهو ما يقتزي جعل شيئا سببا لشيء آخر أو شرطا له أو مانعا منه دقت داشته باشید نوع دوم حکم شرعی حکم وضعی است حکم وضعی چه است؟ حکم وضعی آن است که اقتضا بکند قرار دادن چیزی را سببی برای چیز دیگر یا شرطی برای چیز دیگر یا مانعی از چیز دیگر و سمی هذا نوع بالحکم الوضعی و این نوع از حکم چه گذاری شده است حکم وضعی میگه چرا لانه ربط بین شیئین سببیتی او الشرطیتی او المانعیتی بوضع من الشارع بگه اینو به خاطر این حکم وضعی میگویند زیرا ربط داده است بین دو چیز زیرا ربط داده است بین چی؟ دو چیز با سبب بودن یا شرط بودن یا چی؟ مانع بودن این چیز آقا سبب اینه بین این دوتا پس با هم دیگه رب داد این چیز شرط است برای این چیز پس بین این دوتا چکار کرد رب داد این چیز مانع از این چیز میشه اگر این چیز اومد ها مانع از این چیز میشه مثل قتل که مثال زدیم پس زیرا رب داده است بین دو چیز با سببیت یا شرطیت یا مانع بودن با قراردادی از سمت چه با وضعی از جانب شریعت اینو کی وضع کرده است آقا کی گفته است که این سبب این است و این مانع این است و اون یکی دیگر شرط است برای اون چیز از کی اینا رو وضع کرده است شریعت شارع اینا رو وضع کرده لذا به خاطر این به اینا میگن چی حکم وضعی چرا بهش میگن حکم خب خاطر این که گفتیم حکم همون خطابه الله متعال که تعلق به کی داره به افعال متکلفین داره ولی اینجا در این نوع حکم میبینیم که چیزی رو برای چیز دیگه چه قرار داده است سبب شرط یا مانع پس ای خودش داره توضیحش میده یعنی ان الشارع هو الذي جعل هذا سببا لهذا این شارع بوده است الله متعال بوده است دین بوده است که قرار داده است این رو سببی برای این یا این رو شرطی برای این یا مانعی از این پس خیلی بحث ساده و واضح بود انشالله جلسه بعد ادامه بحث الفرق بین حکم تکلیفی و حکم وضعی رو خواهیم خواند